Musicado cae cantado tenas cerbon productiva. En progressinta agio, la corpae fortoi malcrescas. Ce unu homo pli, ce alia malpli. Cae ancau la cerbo maliunijas. Sed, lau brita studajo, homoi, ciuidum dum sia vivo occupijas pri musico, povas teni sian cerbon sana cae produktiva. Tio montrigas ancao rilate al pli bona memor capablo. Sed ne suficias nura auscultado de musico, scribas la britae sciencistoi, kiwi publicigis siain resultoin en faca gazeto. Por teni memor capablon cae cognain funccioin je alta nivelo, necessas mem canti. Au ancora u pli bone ludi instrumenton. Esplorista gruppo de la Universitato de Exeter en Britio collectis datumoin de pli ol mil, pli ol quardec jarae plen cresculoi. La electitae partoprenantoi en la studo, cun averagia agio de sestec ochiaroi, estis enquetitai prisiae musicae spertoi cae prisia dum viva occupigio pri musico. Helpe de cognai testoe, la esploristoe prilumigis, ciu musicemo helpas teni la cerbon productiva ancaudum progressinta agio. Tiu cele, ili comparis la cognain datumoin de la parto prenantoi ciui dum sia vivo estis farintae ian formon de musico, cun tiui, ciui ne musicis. En tute octec nau procentoi de la test personoi indicis, che ili estis ludintae instrumenton, cae quartec quar procentoi faris tion ancorao dum la tempo de la prilumigo. Septec unu procentoi estis cantintae en choro, au en musica gruppo. La testoi vere montris che la ludado de instrumento, cae citie precipe de piano au clavar instrumento, estis cundligita cun pliboniggio de la memoro cae cun la capablo solvi complexain tascoin. Same positive efficis la musicado per plov instrumentoi, La utilo estis cetio pli granda, se la ludado estis taurigata gis alta agio. Ciel la autoroi mem scribas? La rapportitae grandezoi de effectoi estans compare cun la efico de medicamentoi, ia pli malgrandai. Sed tamen, statistice signifai, cae tamen gravae se ili estas consideratae e la perspectivo de la sano de la logiantaro. La studo crome donis indico in pritio, che ancao cantado estas cun cun pli bona sano de la cerbo, cae tie precipe rilate al lingvae capabloi. La esploristo e supposas che la utilo basigias interalie sur sociae aspectoi kiel apparteno al choro au al gruppo. En tutte la avantaggio e por la cerba sano estis pli granda e la ludado de instrumento ol ce cantado. Tiu differenzo eble devenas, laula studagio, studaggio, de la pli variae cognai postulo e la ludado de music instrumento ol ce cantado. La studestrino resumas iene. En tute ni credas che musico povus esti eblezzo utiligi la ago povon cae la resistivon de la cerbo, la tie nomatan reservon. Regula legado de musico, en formo de not folioi, laulas ciencistoi iomete plibonigas la memor tenadon de nombroi. La studestrino crome raportas che existas attentindai pruvajoi por la utilo de musico grupai activezoi por demens malsanuloi.